Ad lavaret. Gleet vefe gervel neer. Gleet vefe kastill neer. Dle vefe dit an orak. Dle vefe de an anorak. Vefe ke gleet dit be Vefe ke gleet dit klas gout. Waqed le de hushal Waqed le de lomat Konno wel me glit La boure wel me glit